वाथ पंजटीह नंबर सूर आयत ऐं उनखां पोइ छटीह ऐं सतटीह ऐं अठटीह इहे आयतूं पंहिंजो नूर जे मुताल उन में असां तफ़सील पियो पढ़ियोसीं मावरदी रहमत अल जो नुखथ उयून हाणे उहो थियो तफ़सीर मुख़्तसिर आहे हिकिड़ो लफ़्ज़ु कौल फलाणो कौल फलाणे जो फौल फलाणे जो हुन करे असांखे आसान लॻो त तर्जुमे करण में बि त असांखे हर बि अचे कोन थी वरी बि दुख हणी वञो डिक्शनरी विक्शनियूं ॾिसी लुगतूं भुगतूं ॾिसी वियो हुनजी त कमु थी पायूं पोइ अहमदुल्ला पाण जंहिंखे जेतिरो अलाह ताला ॾिए पोइ जेके आलम आहिनि हुनखे वधीक इल्मु आहे अलमदल्ला असांखे वरी पिया छा चइबो आहे त छोकिरूं पिया खाऊं पाण अलाह पाक चांहि ॾींदो इनशा ऐं हिन खां अॻु में कुझु पढ़ी वियासीं हुनजो हिसो जेको पढ़ियोसीं ऐं हुन खां अॻिते इनशा थोरो कुझु कंदासीं मूंखे यादि कोन्हे केसि ताईं पढ़ियोसीं हाणे मुख़्तसिर पहिरें माना करे वञूं जेका सिंधी वञे त वरी यादि रहे त ताईं अलाह जेको आहे सो आसमान ऐं ज़मीन जो नूर आहे ऐं उनजो मिसाल अलाह जे नूर जो या मोहम्मद सलाहु जे नूर जो या मोमिन जे नूर जो मिसाल मसल नूर ई क मिस्का जीअं जारो हुजे फ़ीह फीहा मिसवाह उन में चिराउ हुजे उन में ॾीओ हुजे अल मिसवाह फ़ी ज़ुजाजत जेको ॾीओ आहे सो वरी काए में हुजे अंदरि शीशो गिलास जंहिंखे चइजे छा अ जुजाज कन हा कौ काबुर दुरीन हाणे उहो जेको शीशो आहे सो अहिड़ो सुहिणो आहे अहिड़ो चिमकंदड़ आहे अहिड़ो भलो आहे अहिड़ो ॾिसण जो शीशा शीशा आहिनि पर मतिलबु को काओ कहिड़ो कहिड़ो काओ कहिड़ो को सुठो को उनखां वधीक सुठो उनखां सुठो उनजी ठा जेके ठाहिण वारा आहिनि उनखे ख़बर आहे त कहिड़े नमूने सां सुहिणो ठाहिजे कहिड़े नमूने सां मामूली ठाहिजे बहरहाल हा जुजाज कन हा खो काबुर दुरीन उहो अहिड़ो आहे जो चिमकंदड़ सितारो हुजे जीअं आसमान ते यूकदमिन शजरतिन मुबारकतन उहो जेको चिराग आहे सो ॿरे थो जाते तेल में तेल जो लफ़्ज़ अॻिते ईंदो ज़ैत आहे तेल जो लफ़्ज़ अॻिते थो अचे त उन तेल जेको आहे छाजो आहे शजरतिन मुबारख पाक वण जो आहे पंहिंजो बरक़त वारे वण जो आहे हाणे बरकत वारो वण जेको आहे सो ज़ैतून जो वणु जेको ज़ैतून अरबनि खे सम्झ में थो अचे जेको न असां सिंध में न उहो न मुबारक अथनि ज़ैतून न थियनि ऐं उहो ज़ैतून जो वण जेको आहे सो वरी अहिड़ो आहे जो न को ओभर जो आहे न को ओलह जो आहे यानी न को कंहिं हिन सां वास्तो न को हुन सां वास्तो अलाह सां हुनजो वास्तो विच ते बीठो आहे <clears throat> पंहिंजो ला शर यकाद ज़ैत आहे हाणे ज़ैत जो लफ़्ज़ु अचे थो ज़ैत माना तेल ईअं थो इजो थो ॼण ज़ैत जेको आहे युदी चमके पंहिंजो वलो लम तम ससु नार चोणे हुनखे बाहि अञा न छुतो आहे बाह न छुयो आहे हुनखे अञा बाहि न लॻी आहे यानी हुनखे अञा तीली न ॾींदुमि या छा जेको बि जंहिं बि नमूने सां ॿारबो उमाड़ी हुनखे न लॻी आहे वलो लम तम ससु नारुनि नूरनि अला नूर नूर जेको आहे उन ते नूर आहे नूर जेको आहे सो पंहिंजो बज़ाहिर जेको फिज़िकल जेका डिस्क्रिप्शन आहे उनमें ॾीडीअ जो नूर उन मज़े पंहिंजो ख़ुदि ऐं चिमकंदड़ जेको शीशो आहे उनजो ख़ुदि जेका चमक आहे ऐं उहो जेको तेल आहे उनजी ख़ुदि अहिड़ो भलो तेल आहे जो ॼण ॿरे थो त टिनी नूर अला नूर नूर अला नूर अला हिन मां सवाइ हुन खां पोइ अलाह मतिलबु उनजो असुलु मक़सदु जेको आहे सो हिदायत अलाह ताला वटि आहे उहा मोहम्मद मुसवा जे सीने मंझि ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां ज़ाहि जेको आहे सोन जेको मोमिन जो कल्ब हुजे त इहो नूरनि अला नूर नूर अला नूर अहिड़े नमूने सां थींदो फी बु थियनि हसन अल्लाह हुननि जे घरनि मज़ सॾनि था अन अनतुर कर फी हस्म हू जो हुनखे मथां कजे घरनि खे यानी अॻे रस्म इहा हुई त माण्हू मस्जिद सभिनी खां वॾी वॾे में वॾो घरु मस्जिद हूंदो हुओ कावबत जेको जेको आहे अलाह जो घरु पंहिंजे मके में उहो सभिनी खां वॾो हूंदो हुओ जो मथे खां मथे का बिल्डिंग कोन ठाहिबी हुई जो जिते किथे वञी वेस्ट वारनि वटि क्रिश्चन यूदी उहे पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े में जेको चर्च हुननि जो हूंदो आहे सो वॾो थींदो आहे त परे खां पधरो ॾिसण में अचे पर हाणे जेको आहे सो पहिरीं था चर्चनि खे डाहिनि पहिरीं था पंहिंजी मस्जिदनि खे डाहिनि पंहिंजो जेके दुश्मन आहिनि बम्बारी कनि था इन करे हाणे वरी मके में ॿियूं बिल्डिंगूं मथे करे छॾियूं अथऊं ऐं कबीतुल्ला जेको आहे सो हेठि तमामु हिकिड़ो नंढिड़ो ॼणु ॿियूं बिल्डिंगूं आसमान सां थियूं लॻनि हाणे तुरफ़ाऊं हिकिड़ो फिज़िकल तुर्फ़ रफ़ा करणु मथे करणु फिज़िकली थो पए पर हुनजो शान हुनजी तहज़ीम हुनजी जेका ॻाल्हि सम्झणु ॿुधणु सम्झ में अचे त भई इज़त वारी जॻह आहे उते माण्हू वेंदो मस्जिद में ॻाल्हाईंदो ॿोलाईंदो कोन मस्जिद में हीअं कोन कंदो हीअं कोन कंदो मतिलबु त मस्जिद जो त क़दुस हिकिड़ो मस्जिद जी पाकाई मस्जिद जी अज़मत जेका शान जेको आहे सो रखणु रखणु लाज़मी आहे वरा उहो माना थी थोरो तौरफ़ा वयुस्कर फ़ी असम ऐं अलाह ताला जो नालो वठनि था हुते ज़िक्र कनि था इहे सभु लहू फी हा बिल गदू वल आसा अलाह ताला जी तस्वीर कनि था ज़िक्र कनि था मतिलबु में इबादत कनि था ऐं क़ुर पढ़नि था या इस्तफ़ार कनि था या सलाद मुहम्मद सलातुनि ते पढ़नि था जेको बि सुबुह जो ऐं शाम जो सॼो ॾींहुं मतिलबु जेके आहिनि से हाणे मुला तालो लॻायो भॻा वञनि वरी पंहिंजे वञनि त जेके आहिनि मस्जिदनि जा रखपाला असां वटि मस्जिदूं बंदि हूंदियूं पोइ ॿाहिरि वञी बीह रहिबो पोइ वरी कलाक खां पोइ ईंदा पोइ दरवाज़ो खोलींदा पोइ अंदरि वेंदा पोइ हाणे इहा कहिड़ी मस्जिद थी जेका बंदि पई आहे पर रिजा लाइ तुलही इम्तिजारथनि उते केरु था पढ़नि निमास केरु था ज़िक्र कनि उहे अहिड़ा उहे आहिनि जेके जंहिंखे उन्हनि जी तिजारत जो धंधो हुननि जो वापारु हुनजो ॾियणु वठणु जेको आहे विकिणणु ख़रीद करणु उहो भला तिजारतुनि भला भई आहिनि अन ज़िकिल आहे उन्हनि खे तुल लातुल ही हिम उन्हनि खे हटाए नथो उन्हनि खे रोके नथो एकामत सलाह थी वई था ज़ात ऐं निमाज़ पढ़नि था ऐं ज़कात ॾियनि था याफ़ू इन उन ॾींहं खां डिॼंदे जो उन ॾींहुं खां ॾिजनि था योौमन त त फी हिल कलूबुलभसार जंहिं ॾींहुं अखियूं ऐं दिलियूं फिरिजी वेंदियूं हलियूं दहशत खां वहशत खां ओह सां हैबत खां अलाह ताला जे क़्यामत जे ॾींहं खां मतिलबु त उन उन खां ॾिजनि था ऐं पंहिंजो ज़िक्र अलाह ताला जो कनि था ऐं निमाज़ पढ़नि था ऐं ज़कात ॾियनि था उहे आहिनि मोमिन लीज़ी अला छा लाइ इहो सॼो थींदो त लीम अल आसन मां अमिलू त जेको सुठो बहितरीनु जेको कयऊं उनजो अलाह ताला हुननि खे जुज़ा ॾिए उन्हनि खे उनजो जो ॾिए उन्हनि खे बदिलो ॾिए उनखे पोइ जो जेको आहे कमाई जो बदिलो ॾिए ली अची अलाह आसन मां आमियलु हू जेको सुठा सुठा कमु मस्तु हिन मज़ा माना इहा बि निकिती त अलाह ताला आख़िर में जेको मतिलबु इम्तिहान पाण वटि थींदो आहे त भई हिकिड़ो सठि मार्कूं खयईं ॿिए में टीह मार्कूं खयईं में पंजाह खां असी खयईं वरी हुनजो एवरेज कढिबो पोइ चयो बाबा तोखे हीअ एवरेज मार्कूं हेतिरियूं थियूं मिलनि पर न अलाह ताला वटि जेको आहे सो जेको मथे में मथियूं जेको नंबर खयईं जंहिं बि वक़्तु खयईं उन ते सॼो हुनजो ॿधबो दारो मदार त तुंहिंजो सॼो क़बूल हीअ आहे बसि परचो जो घणियूं में घणियूं मार्कूं ई हुयूं असी की नवे की जेको बि सौ हुयूं मार्कूं कंहिं फलाणे वक़्तु हिकिड़े वक़्तु तुंहिंजी क़बूल पईसूं उन मां क़बूल कईसूं उन उनमें हेतिरो तोखे ॾिनोसूं हाणे सॼा अमल तुंहिंजा इन हिसाब सां मथे थींदा त इहो सभु अली अज आसन मां आमिल जेको सुठे में सुठो कमु थो कयो उहो कमु जेको आहे सो तुंहिंजो एवरेज कोन कढिबो उन ते वञिबो बसि हाईएस्ट जेका मार्क तो कई आहे उन ते तुंहिंजो जेको आहे सो सॼो हिसाबु थींदो रब पाक वटि हिसाबु इहो आहे असां धरती वारा वरी हीअ एवरेज कढी चवंदा बाबा हिन खे हेतिरियूं मार्कूं घटाइसीं हेतिरियूं मार्कूं वधाईंसीं हीअं करीसीं हूअं करंसीं मुंहिंजो यारु आहे हीअ मुंहिंजो दोस्त आहे हीअ मुंहिंजे पीउ जो पुटु आहे हीअ मुंहिंजे ॾाॾे जो पुटु आहे हीअ मुंहिंजो साले जो पुटु आहे हीअ मुंहिंजे फलाणे जो पुटु आहे ॿिनि सां हिन खे वठीसि पोइ हाणे इहो कमु वरी असां कंदा आहियूं पर पाक वटि जेको आहे हाइस्ट हिसाबु आहे जेको जंहिं बि चङा चङाए में चङी जेको ॻाल्हि हूंदी सॼी दुनिया सॼी ज़िंदगी में जेको चङे में चङो तव्हांजो भलो कमु थियो उन जे हिसाब सां तव्हांखे जिन्नत जो हिसो मिलंदो अलाह सा मोहम्मद या अलाह तूं असांखे ऐं हुनजो फज़ल वधाईंदो फज़ाईंदो वधाईंदो वधाईंदो उन फज़ल जो वरी अॻिते सूरत आहे पंहिंजो काफ़ खां पोइ जेका शादी ज़ारियात छा छा नालो आहे उन सूरत में या कहिड़ी बि त अलाह ताला चए थो त जेको फैमिली आहे सॼी उहा अलाह अल अल हुन में जेके सभु मोमिन आहिनि मुस्लमान आहिनि त पोइ जेको हुन हाईएस्ट डिग्री वारो हूंदो उन जे घर में सभु उन जे लेवल ते सभु सन खे जन्नत मिलंदी इहो कोन जेको घटि हुजे उहो घटि वारे में मथे वारो मथे में पर हू जेको हाईएस्ट आहे हुनजी फैमिली वारो उनजे सभु कुझु चइबो आहे हीउ हुनजो पुटु हो या हीउ पीउ आहे या ॾाॾो आहे जेको हुनजो जेको बि माइट मिटु वॾे में वॾो त उहो चवंदा बाबा सभिनि खे हिते आणियोसि छो त हाणे असां दुनिया में ॾिसूं था त हाणे असां गवर्नमेंट जा क्वाटर हूंदा हुआ पाण ए क्लास क्वाटर आहे हीअ बी क्लास क्वाटर आहे हीअ बंगलो आहे हीअ दड़ो आहे हीअ फलाण आहे हीअ टीरा आहे मथीरा पोइ हुनजी फैमिली हुनजो पुटु हुनजा ज़ाल ज़ारा हुते रहंदा हुते को घर में छॾे पंहिंजे ॻोठ में त कोन छॾे ईंदो हुते अची रहंदो जिते हुनखे नौकिरी मिली आहे हुते जेका हुनखे क्वाटर मिलियो आहे जेको सरकारु ठाहियो आहे त अहिड़े नमूने सां हुनखे हुते मिलंदी त उहा सरकार जेका पाक जी आहे उहा बि सॼी फैमिली खे उते रखंदी हिकिड़े ई उन बंगले में जेको हूंदो बंगलो हूंदो ए टाइप या बंगलो हूंदो बी टाइप या बंगलो हूंदो सी टाइप या वरी क्वाटर हूंदो A B C D E quarter असां ठाहियूं टे सां ठहे ई टाइप वारा बंगी रहंदा वरी उहो जेको वरिते प्रिंसीपल जेको हुनजो बंगलो अलॻि वरी उहे ॿिया जेका ए टाइप प्रोफेसर जेके उन में वरी बी टाइप वरी फलाणी माण्हुनि सां त पोइ हाणे जेको सभई फैमिली उन में ई मतिलबु हासिलु मक़सदु हुयो हुनजो फज़ल वधाईंदो वेंदो मतिलबु जेको बि में वल्लाहरमी शाह बग़ैर हिसाब हाणे हिन में रिस्क जेको आहे सिंध दुनिया जो बि ऐं आख़िरत जो रिस्क जेको आहे जेको बि जंहिंखे ॾिए अलाह ताला बग़ैर हिसाब ॾिनो मतिलबु त हुन वटि इहो कोन था हिनखे एतिरो ॾियां एतिरो न ॾियां पर रब पाक जेको वणे सो ॾिए पंहिंजे फज़ल सां पंहिंजे ॾिए पंहिंजे फज़ल जी ॻाल्हि में तूं ज़रूरी आहे अची वई हली हाणे इहा थी इन खां पोइ जेका आहे तूं वरी काफ़रनि जे अहिमाल जो मिसाल पर हाणे असीं पढ़ूं था पढ़ूं था पंहिंजो साईं मावरदी रहमत जी तफ़सीरु हाणे अॻ में जेको पढ़ियोसीं सम्झा थो यूखद में शजरतनि मुबारकनि ताईं पढ़ियोसीं त उहो जेको तेल आहे जेको जेको चिराग आहे जेको फलाण ॿरे थो उन जे तेल मझा जेको शजरतिन मुबारक मुबारक वण मधां आहे हाणे इन में चए थो त इन में ॿ कौल आहिनि मावरदी रहमत चए थो ॿ कौल आहिनि पहिरियों आदमा यानी बि शजरतु अल मुबारक त इब्राहिम अलामु इहा ॻाल्हि पढ़ीसां हिकु दफ़े पर वराए त पढ़ूं इनशा त मुब इब्राहिम अलाम जेको आहे शजरत मुबारक आहे ऐं अलथी कन्हा कोक बंदुरी जेको चिमकंदड़ सितारे वांगुरु आहे ऐं मुहम्मद मुस जेको आहे उहो जेको आहे सो आहे उहो बि छा शजरतु अल मुबारक आहे मतिलबु त ॿई ॿई पहिरियों कौल इहो आहे ॿियो कौल जेको आहे सोजे थो अन सिफ़तिया थी वई पहिरियों जेको कौलो हज़रत इब्राहिम अलजर शिजरत मुबारक इब्राहिम जुजाजत जेको काव आहे शीशो जेको मतिलबु जेको जेको आहे सो मोहम्मद मुसवा सलो अलाए ऐं उहो रिवायत आहे इब्न उमर रज़ी अलाहन इब्न अब्दुल अबिन उमर रज़ी अलाह तालमा ऐं ॿियो कॉल जेको आहे नवू सिफ़िया अल मसबाह उहो मसबाह ॾी चमक जी सिफ़त आहे या ऐं दरबल या अलाह तालो मिसाल ठाहियो आहे मसन यानी मिसबाह यशल दहन शिज़त जीअं ॾीयो जेको आहे सो चिमके थो पंहिंजे तेल सां जेको शिजत ज़ैतून ज़ैतून जेतून जे वण जो मुबारकुनि फी ज़ाला मुबारकुनि वजह हुन में ॿ मुबारक जी मानाऊं ॿ आहिनि पहिरियों बारिकी ज़ैतून ज़ैतून जेको शाम मुल्क जो आहे सो सभिनी खां भलो आहे सभिनी खां बरक़त वारो आहे वधीक अबरक अब बरख़ वारो बरख़त वारो आहे ॿियनि खां ॿियो कॉल आहे त ले अन ज़ैतून यूरख गसन हू इलाहर हू फी शदर जो उन में मसील इल रुमान रुमान खां सवाइ ॿियो कोन जो मिसाल कोन्हे ऐं जेको आहे अख़र खां वठी हूंदो आहे छा हूंदो आहे मतिलबु हिन में शेर पढ़ियो अथसि हाणे उहो बूरख ग़रीब गमा बूरान जैथून रुमान رمان जैतून ॾाढो जैथून ऐं ॿई ॼण हिकिड़े नमूने सां ज़ैतूनतियुनि लाइ शर्कियतनि वला ग़रबियतनि जी माना कई अथसि चए थो सत कौल आहिनि हिन मंझि आदहा अनहा लैसत मिन शरत शर्क दूनल ग़रब वला मिन शरत ग़रब दूनल शर्क لأن ما أختص بعهد الجهتين أقل زيتن وعدف हाणे ولكنها شجر ما بين الشرق والغرب كالشام لاجتماع قوتين فيه وقال ابن الشجر वाहक आहे अक्रमा अने अकरम रखमा खां हिकायत कई वई आहे ऐं इब्न चवे थो त इहो जेको आहे सो वण जेको आहे सो न कि ओभर जो आहे ओला खे छॾे न को ओला जो आहे ओभर खे छॾे पर मतिलबु त अख़्तस बि आहे जे हिते आहिनि कंहिं हिकिड़ी ॾिस सां हुनजो वास्तो कोन्हे हिकिड़े तरफ़ सां हुनजो वास्तो कोन्हे अक़ल ज़ैतिन अदफ़ जो उहो जेकॾहिं हिकिड़ी जेकॾहिं हिकिड़ी ॾिस सां हुनजो वास्तो कबो त पोइ हू अकल घटि थींदो ऐं वधीक ज़ईफ़ थींदो वधीक ताक़त वारो कोन्ह थींदो भला किना शजर मां भई शर्क वल गर्ब क शाम ले इश्तमाल कुवत आहे न फी पर उहो जेको आहे ॿिन्ही शज ओभराई ओलह जे विच में आहे त जीअं ॿिन्ही कुवतुनि जो ॿिन्ही ओभराई ओलह जी कुवत जो हुनखे मिले ताक़त जो हुनखे मिले इहो कौल आहे पंहिंजे उहो महिनो कौल हू अस जबल हाणे इहो पढ़ियोसीं अॻे दफ़े पंहिंजो तमामु सफ़ा चोटी ते बि न हुजे जबल जे जो उते रुॻो पई रोशनी पवंदी उते रुॻो पियो छा चइबो आहे तपश पवंदी सिज जी सिज जी गर्मी पई पवंदी ऐं न वरी हेठि वादी में सफ़ा हुजे ढकियल जो रोशनी पवे ई कोन इहो पढ़ियोसीं उनखां पोइ ॿियो सानी अना लहसु बि शक़खी तस्तुरु अनु शम्स बि वक़्तु ग़ुरूब भला बि ग़रबियत तस्तुरु अनु शम्स वक़्तु थुलू न ओभर जो कोन्हे जो जे वक़्तु लहे त उन वक़्तु वरी हुन ढकिजी वञे हलियो न को ओलह जो आहे जो जॾहिं ओभर सिज थो उभरे त ढकियलु हुजे अहिड़े नमूने सां फ़क़ुन ज़ैत हा अक़ुआ अदवा जेको आहे सो कुवत वारो थींदो ऐं ताक़त वारो थींदो ऐं वधीक रोशन थींदो वधीक सोधे वारो थींदो जेकॾहिं विच ते हूंदो ऐं टियों कॉल जेको आहे चयो जे विच वसत लाज़ा गरबत उन सां घटिजे नथो जॾहिं लहे थो या जॾहिं उभिरे थो उन वक़्तु मतिलबु घटिजे कोन्ह थो इन करे हुनजी रोशनी वधीक आहे अधो आहे हुनजो तेल जेको वधीक रोशन थो थिए वाह हाल इहो ॿियो चोथों नंबर कॉल आहे अञा अलाई सफ़ी फी शर्क़ वला फी सजल गर्ब मिसल हा हक हा हा हिन जी माना चौथीं जी माना आया थी त हिन जो मिसाल न को ओभर में आहे न को ओलह में आहे मतिलबु किथे बि अहिड़ो कोन मिल मिलंदो बसि हीअ यूनिक आहे बसि पंहिंजी क़िस्म जो आहे पोइ हाणे जिते बि आहे इहो हका यहया इब्न सलाम ईअं थो चए त हीअ अहिड़ो आहे जो न को मिसाल हिन जो ओभर में मिले किथे ॻोल्हियां तोखे मिठा पंहिंजो जोगी बंजी जहान में अरब अज में ईरान में किथे बि कोन मतिलबु मिलंदो तो जहिड़ो الخامس پنجو نمبر انها ليست من شجرت شجر دنيا التي تكون شرقيه و غربيه هنا دنيا جو کونه جو اوبر جو هجه يا اولا جو هجه پر انما هي من شجر الجنت قال الحسن حسن بصري رحمت الله عليه چيت يو شجر يو ون جو کو جنت جو ون وای جو دنیا ۾ ڪونه جو کو اوبر جو هجي شجر जनत में न को उभर खां थो उभरे न को लमे थो लहे नंबर कॉल इहो आहे अलाह ला लाशरकतनि वला ग़रबियत मोमिन जेको आहे उहो मोमिन वांगुरु आहे जो मोमिन जेको आहे न को उभर जो आहे न को ओलह जो आहे ऐं लहिसत बिनसलानियत तसला अल शर्क़ ईसा आहिनि वांगुरु कोन्हे जो मुंहुं करे पंहिंजे ओभर ॾे نماز پڑے पढ़े غربیت ग़रबियत अलस बेहूदी बेहूदीअतलाह अल ग़रब न की अकाल इब्न उमिरि इहो इबिन उमिरि जो कौल आहे त न को उहो ओभर जो आहे जो निसरानि वांगुरु निमाज़ पढ़े ओभर ॾे मुंहुं करे न को ग़रबी आहे जो यहूदियुनि वांगुरु ओला ॾेब मुंहुं करे पढ़े वियो कौल आहे इब्न जो अब्दुला ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ستوں قول हाणे अचे थो أن الإيمان ليس بالشديد ولا لين لأن في أهل الشرق الشدة वफ़ी आल गरब लही फरियोसि मूंखे यादि पियो अचे त हुनजो ईमान जेको आहे सो न को अहिड़ो कठरपणो आहे हुनमें शिदत आहे न को अहिड़ो नरम आहे जो बसि जेकी पियो थिए सो भले पियो थिए का परवाह हुनखे कोन हुजे ईअं बि कोन्हे हाणे यका जो सही लम तम ससु नारुनि ऐं इन जो कॉल जेको ईअं वेझो आहे जो तेल जेको आहे बसि ॿरे पियो अला हलाकुनि खे अञा उमाड़ी न लॻी हुजे हुनखे तिली न हुजे बाहि न लॻी हुजे हुनखे लॻाई वई हुजे त पंहिंजो उनजो चारि कौल आहिनि उन उनमें चए थो आधा अन सफ़ा कदो तेल जी चमक ई जेका आहे सा बाहि वांगुरु आहे चमकंदड़ रोशन खुदि ई इलम तम ससु नार हुनखे बाहि न लॻल हुजे त पोइ खुदि ई चमके थो हिकिड़ो इब्न ईसा इब्न ईसा रहमत चए ॿियो सानी अन क़लबु मोमिन यादु ऐं यर्फ़ क़बल ऐं इहे तबई मुआिकिक़त रहो हाणे इहा इहा बिन सलाम जेको आहे चए थो त हीअ कल्ब मोमिन जे कल्ब वांगुरु आहे इहो तेल जो अञा हुन ते मतिलबु त पधरी न थियो हुजे शरीयत जो हुकुम या मतिलबु त न आयो हुजे ऐं हू सम्झी वञो वेंदो हुजे पंहिंजे दिलि मज़ त हीअ ॻाल्हि सुठी आहे हीअ ॻाल्हि ख़राबु आहे हीअ ग़लति आहे हीअ सही आहे अलम हा व तखवा हा सूरत शमस वद शमस वम्स वधू हा हा मजी अलाह ताला ईअं चयो त असां हुनजे दिलि में ॼण इहो अलकाक करे छॾियो आहे अलहाम करे छॾियो आहे अलहाम हा फुजूर हा व तखवा हा फुजूर ऐं तखवा हुनजे इलहाम आहिनि हुनखे अॻु में ई ख़बर आहे हालांकि नबी पाक सलाह सां वञा कोन आयो त केतिरा मां अबूज़र गफ़ारी हुओ ॿिया केतिरा माण्हू हुआ जेके अॻु में बि पंहिंजो हनीफ़ जंहिंखे चइजो आहे अलाह ताला हुनजे दिलि मंझि चङाई रखी हुजे त छा चङो आहे छा कुफिर आहे छा शिरक आहे शिरक खां परहेज़ कंदा हुआ माण्हू अहिड़ा उहो हिन उहो उहो मिसाल आहे हिन जो ऐं टियों चए थो त सालिक सालिस यकादुल इल्म यफ़ीद मिन मिन फमल आलम अल क़बल यत त कलम बि इहो ईअं मिसाल आहे जो के मोमिनार असां उन मज़ा कोन आहियूं ऐं इल्म वारा यकादु इल्म यफ़ीद हुननि जे इल्म जा फैज़ थो मिले माण्हुनि खे हुनजे वात वञा अञा वात खोले ई कोन त अञा कुझु ॻाल्हि चवे ई कोन त हुनखे ॾिसंदे ई मतिलबु त हुन मज़ा फैज़ हासिलु कबो इहो इहो कॉल आहे पंहिंजो माउरती रहमत इहो चयो चयो आहे ऐं कंहिंजो कलाम आहे इहो कोन ॿुधायोसि कंहिंजो कॉल आहे संदसि ई कॉल हुजे मथां चए थो के माण्हू आहिनि जंहिंखे ॾिसंदे ई वञा हू वात खोले ई कोन वञा वात हुनजो बंदि आहे त ई मतिलबु माण्हू खे हासिलु थी वेंदो फैज़ हासिलु थी वेंदो अलमद चोथो कौल चयो थो थकादुलाम नबूत रसूल सलम क़ाबिल आहे त रसूल पाक सलाह जी नबूअत जो ॼण उन खां अॻु में जो दावत ॾे आ माण्हुनि खे सॾे आहे त कनि माण्हुनि खे हुन नूर जी ख़बर पइजी वई अहिड़े क़िस्म जो हाणे इन खां पोइ चए थो नूरुनि अला नूरनि छह कॉल आहिनि हिन मज़ अ यानी ज़ो नार अल अलाह ज़ै नूर अल अला ज़ुजाज़िड़ी हिकिड़ी रोशनी आहे बाहि जी जेका वरे थी उन ॾींहं में ऐं ॿियो ज़ैथुनि जी रोशनी ऐं टीं जेका काए जी रोशनी इहे टई मुजाहिद रहमत अल चए उन खां पोइ ॿियो कौल आहे नूर नबूअत अला नूर हिकमत नूर नबूअ जो नूर ऐं हिकमत जो नूर जेको अलाह तालो दहाक इएं चए ऐं पंहिंजो टियों कौल जेको आहे सो नूर ज़ुजाजत अला नूर अल ख़ौफ़ इहो काए जो नूर हुन में अलाह ताला जे ख़ौफ़ जो नूर जेको आहे सो इहो जो चोथों कौल आहे नूर ईमान अला नूर अल अमल ईमान जो नूर ऐं पंहिंजो उन में वरी अमल जो नूर ईमान हुजे ऐं अमल न हुजे त मतिलबु त इहा बि ॻाल्हि ठहे कोन थी ऐं अमल हुजे ऐं ईमान न हुजे इहा बि ॻाल्हि ठहे कोन्ह थी पर ईमान हुजे ऐं अमल हुजे ॿई त पोइ नूर अला नूर हिन माने में हाणे इहे ॿई कॉल जेके आहिनि हुनजो को माण्हू कोन अथसि कंहिंजो नालो तंहिं करे इहो सम्झिबो त माउर्दी रहमत पंहिंजो आहे कॉल या छा ऐं अलखामिस ख़ामिश पंहिंजूं कॉल नूरो मोमिन फव हुजत मोमिन जो नूर जेको आहे सो अलाह ताला जे तरफ़ां हुजत आहे यतलू मोमिन हुजत हुजत ला तखलू मिनम इहा मोमिननि जी रहंदी जेसि ताईं धरती ख़ाली थी वञे हली मोमिननि खां मतिलबु अहिड़े नमूने सां नूर मोमिन उहा धरती ते आहे पोइ हुजत ला अलाह ताला जी हुजत आहे अलाह ताला जो बुरहान आहे अलाह ताला जो एविडेंस आहे धरती ते त अञा धरती ते नूर अलाह ताला जो आहे पर उहो तेसि ताईं रहंदो यतलूह मोमिना तकलुल जे साईं धरती ख़ाली न थी वञे हली इहो क़ाइमु रहंदो अलाह छऊं चए थो त नूर नबी नसल नबी सलाह नबी जो नूर सलाह जो हुनजे नसल मंझि कालो सुध्दी रहमती मई शाह जे मतिलबु चयो पंहिंजो सलासत अख़बार काबिलादीन ई शाही अलाह ताला पंहिंजे दीन ॾांहुं हिदायत थो करे जंहिंखे चाहे पंहिंजे दोस्तनि वञा पोइ सुधी रहमत लहदील नूर ई मई शाह जे पंहिंजे नूर ॾांहुं हिदायत करे थो यानी ॾेखारे थो पंहिंजो नूर जंहिंखे वणेसि तंहिंखे हाणे या वरी मोहम्मद असद जेको चयो त जे जेको चाहे उनखे नूर मिलंदो जेको चाहे हाणे इहा ॻाल्हि असांखे सम्झ में कोन थी अचे बहरहाल ॿियो कॉल अचे थो पंहिंजो यादि हिदायत हू मई इशा अहल तात यादि अलाह ताला हिदायत कंदो ऐं दलीलनि सां ले हिदायत हू हिदायत जा दलील हूंदा मई इश जंहिंखे वणंदो तंहिंखे उहो आर्ग्यूमेंट ॾींदो जंहिंखे बुरानो ॾींदो मिन अहल तात जेके तात वारा हूंदा अलाह ताला जूं ओबीडियंस में कंदा हूंदा उनखे उन जंहिंखे वणेसि तंहिंखे ॾिए चो टियों कॉल जेको आहे यहदी अलाह नबूअत ई मई शाह में इबादी अलाह ताला हिदायत करे थो नबूअत जी यानी नबूअत ॾिए थो जंहिंखे वणेसि तंहिंखे ॾिए हाणे हू जेको अबूल बि आहे हू फलाणो अबू जहल चयो मूंखे छो न मिली नबूअत हिन मोहम्मद सलाहु खे यतीम अब्दुल मुतरब जी यतीम खे छाला मिली आहे त पोइ हाणे अब्दुल्ला जी यतीम खे छाला मिली आहे मूंखे छो न मिले त पोइ अला हिते इन माना आहे अलाह ताला जंहिंखे चाहे तंहिंखे नबूअत ॾिए पोइ ईअं कोन थो जेको वॾो रईस हुजे उनखे ॾिए फ्रॉन खे ॾिए नबूत ऐं पंहिंजे कारून खे ॾिए नबूत ऐं पंहिंजे निमरूद खे ॾिए नबूत अलाह ताला जंहिंखे वणेसि तंहिंखे नबूअ ॾिए मोहम्मद मुस्वा सलाहु खे नबूअ मिली आहे त हिन ते सार छाजो आहे हिन ते हसद छा जो आहे भई अदेबु ताला मिसाल थो ठाहे माण्हुनि जे लाइ हाणे हिन मज़ वफ़ी मां दरबत हाज़िलयत मसलन फी सलासत हिन में टे कॉल आहिनि अलाह ताला ही मिसाल छा आहे त जीअं वाज़े करे हक़ जी ॻाल्हि के माण्हू मोमिन जे अॻियां ॿियो कॉल इहो आहे नूरन लिताउज़ हा पोइ हीअ मिसाल अलाह ताला ठाहियो आहे त जीअं माण्हू कनित नूरनि महाला इहो आहे अनल यहूद चयो हिकु यहूदी खां मोहम्मद कैफ़ कंहिं मोहम्मद कैफ़ा आसमान खां सवाइ अलाह तालूर कीअं पोइ अलाह सां इहो मिसाल ॿुधायो सभु له فيها بالغدو والآصال मां जी माना था करियूं हा चए थो बुयूत जो घर जे ॻाल्हि आहे हुन में ॿ कॉल आहिनि अनहा मसाजिद काल हुई अपने अब्बास हसन व मुजाहिद तई चवनि था त इहे मस्जिदनि जे नाले थो चए अलाह ताला ऐं ॿियो कॉल इहो आहे त अनहा सायरल बुयूत सभिनी घरनि में जिते घरनि मंझि अलाह ताला जो ज़िक्र हले थो मायूं घर घरनि में पढ़नि थियूं पाण वटि हाणे <clears throat> पंहिंजो निमाज़ूं घरनि में पढ़नि थियूं क़ुर घरनि में पढ़नि थियूं त जेके घरनि मंझि माण्हू पढ़नि था सभई घर पोइ अलाह ताला जो घरु जेको ख़ासि घरु ऐं ॿियो बि जेके घर जिन मंझि माण्हू ज़िक्र कनि था अलाह अलाह ताला जो औरतूं मर्द इहो सभई ऐं इहो ॿ खौल थिया अज़न अलाह अन तुर्फ़ा अरबा अल्ला ताला तुर्फ़ा मथां कयो आहे उनमें ॿ खौल आहिनि अन तुबनि तुबना हुनखे ठाहिण वञी मस्िनि खे ठाहिण जो स्वाब आहे हुन जूं घणी आहिनि त कहिड़ो सुवाबु आहे ठाहिण उनजो हू मुजाहिद ईअं त चयो कॉल हूर्फ़ इब्राहिम अल क़वाय बिन बैत ऐं मूंखे ठाहिण इहा कहाबत हज़रत इब्राहिम अल ठाहियो ॿियो कॉल इहो आहे त अनहा त तहर तहरमिन अनजास वल मासी त हुनखे बुछायूं न ख़राबु ख़बसत शयुनि खां नापाकाई खां पाक करणु इहो उनमें तुर उहो उन उनमें भलाई आहे जीअं कबतला में उघाड़ा थी तवाफ़ कंदा हुआ या बुत रखियल हुआ या फलाण फलाण त अहिड़े नमूने मस्जिदनि में अहिड़ी का ॻाल्हि न हुजे जो बुत पिया हुजनि या शकिलियूं पयूं हुजनि फलाणनि जूं या फलाणनि जूं या मिठायूं पियूं हुजनि या ई बि ईअं थो चए टियों कॉल इहो आहे त अंताज़िम कॉल तज़ीम करणु हुनजी मस्जिदनि जी इहो चोथों कॉल आहे अंतरफ़ी अंतर हवाज इलाह त सभु पंहिंजो हाजतूं पंहिंजूं अलाह ताला ॾांहुं माण्हू मोकिले अची मस्जिद में मतिलबु घर में बि माण्हू मोकिलेसि दुआ घुरी सघे थो अलाह ताला खे या अलाह तूं कजां पर मस्जिद में अची दुआ घुरनि निमाज़ पढ़णु पोइ दुआ घुरनि अहिड़े नमूने सां हाणे हिते वयूस्कर फ़ी हसमू फी आहे सलास अकवाल हाणे हिते आऊं वठां थो छा चइबो आहे वक फोतो करिया इनशा अलाह आमिनाम वफ़ा वरा वफ़ज़ना वाला सरतीफ़